Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 8-ն է, տարվա 342-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1810 թվականին ռուսական զորքերը գրավել են Ախալքալաքը։ 1895 թվականին Կովկասի փոխարքան կարգադրեց հայկական ցեղական դպրոցները ենթարկել պետական դպրոցական իշխանություններին։ 1918-ի հենց այսօրը Թիֆլիսում լույս տեսավ կոմունիստ բոլշևիկյան թերթը հայերեն։ 1991-ի այսօրը նախքին խորհրդամիության պետությունների կողմից ստորագրված համաձայնագրով ստեղծվեց անկախ պետությունների համագործակցությունը։ Անկախ պետությունների համագործակցություն (ԱՊՀ) կոչվում է նաև ռուսական համագործակցություն, այն տարբերելու համար անգլիախոս ազգերի համագործակցությունից։ 9 անդամ պետությունների եւ 2 ասոցացված անդամների միություն է։ Գտնվում է Եվրասիայում, ավելի կոնկրետ Կենտրոնական Ասիայից Հյուսիսային Ասիան կած տարածքում։ Ձևավորվել է խորհրդայմիության փլուզման ընթացքում։ Բոլոր անդամները նախկին խորհրդային պետություններն են։ Վրաստանը դադարեց իր անդամակցությունը 2008 թվականին, իսկ Բալթյան երկրները՝ Լատվիա, Լիտվան եւ Էստոնիան, որոնք իրենց անդամակցությունը խորհրդային միությանը համարում են անօրինական օկուպացիա, նախընտրեցին չանդամակցել։ Գոյություն ունեն 3 կազմակերպություններ, որոնք գտնում են ԱՊՀ վերահսկողության տակ օրինակ դա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունն է, ՀԱՊԿ, Եվրասիական տնտեսական միությունը, ԵԱՏՄ եւ վերջերս արդեն ստեղծված միութենական պետությունը։ Առաջին երկուսը ռազմական եւ տնտեսական դաշինքներ են, իսկ միութենական պետության նպատակն է դառնալ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Բելարուսի միջև անդրազգային միություն, որն ունի ընդհանուր ղեկավարում դրոշ, դրամակամիավոր եւ այլն։ Այժմ ԱՊՀ-ն ունի 9 լի իրավանդը՝ Հայաստանը, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղырղստանը, Մոլդովան, Տաջիկստանն ու Ուզբեկստանը։ 1991 թվականի այսօրը Թուրքմենստանը անկախացավ Խորհրդային միությունից։ այսօր ծնվել են։ Մեր թվարկությունից առաջ 65 թվականի այսօրն է ծնվել հին հռոմեացի նշանավոր գրող Հորացիուսը։ Հռոմեական գրականության ոսկեդարի ներկայացուցիչ Հորացիուսը ծնվել է Վենոզայում Ստացել է կրթություն Հռոմում, հետագայում Աթենքում, որտեղ հունական գրականություն է ուսումնասիրել։ Այնտեղ նա ծանոթացել եւ մտերմացել է Բրուտոսի հետ։ Հանրապետականների բանակում նշանակվել է լեգիոնի հրամանատար։ Օկտավիանոս Օգոստոսի եւ Մարկոս Անտոնիոսի կողմից Բրուտոսի եւ Կասիոսի ջախջախումից հետո Հորացիուսը վերադառնում է Հռոմ, հաշտվում Օգոստոսի հետ եւ նվիրվում գրական գործունեությանը, վայելելով կայսերի հովանավորությունը։ Հորացիոսի առաջին բանաստեղծությունները երկտող էպոդներ են։ Հիմնականում երգիծանքի են ենթարկվում նրա ժամանակակիցները՝ անչափ երկար տոգայով զբոսնող տրիբունը, պոետ Մեվիոսը, որի նավը պիտի խորտակվի, Չարկախարդը, Դավաճան Սիրուհին եւ այլն։ Հռոմեացիների հերուկղզիներ փախչելու կոչ է անում էպոդներից անցնում է սատիրաներին, ընտրելով փիլիսոփայական դիատրիբայի ձևը։ Նրա սատիրաները նվիրված են տարբեր թեմաների՝ քաղաքական, փիլիսոփայական, երգիծական։ Առաջին գրքի առաջին սատիրային պոետը ծաղրում է իրենց գանձերը թաքցրած եւ ցնցոտիներ հակած ժողատներին։ Ըստ Հորացիոսի մարդը պիտի ապրի բնության հետ ներդաշնակ, հաճույքներ ստանալով առօրյա կյանքից։ 6-րդ սատիրայում նա նկարագրում է սեփական համեստ կյանքը։ Նա երջանիկ է, քանի որ ոչ մեկից կախում չունի եւ ազատ տնորինում է ժամանակը։ Հորացիոսը գովերգում է ընկերական հավատարմությունը եւ կոչ է անում ընկերոջ թուլությունների հանդեպ ներողամիտ լինել։ 5-րդ սատիրայում պոետը նկարագրում է Օկտավիանոսի եւ Անտոնիոսի բանակցությունների մասնակցելու համար Մեկենասի եւ Վերգիլիոսի հետ Բրունդիզում կատարած ճանապարհորդությունը։ Շրջանցելով քաղաքական հարցերը, Հորացիոսը նկարագրում է կենցաղային մանրամասները, ճանապարհի դժվարությունները, համեստ ուրախությունները։ այսօրը ծնվել են 1723 թվականին ֆրանսիացի մատերիալիստ, աթեիստ, գիտական աթեիզմի հիմնադիր Փոլ Անրի Հոլբախը 1919 թվականի այսօրն է ծնվել հայ բանաստեղծ արձակագիր, թարգմանիչ, հրապարակախոս եւ հասարակական գործիչ Հրաչյա Հովանիսյանը։ 1922 թվականին գերմանական եւ հրեական ցագումով բրիտանացի նկարիչ Զիգմունդ Ֆրոյդի թորը Լյուսիեն Ֆրոյդը։ 1930-ի այսօրն է ծնվել ավստրիացի դերասան, ռեժիսոր, սցենարիստ եւ պրոդյուսեր Մաքսիմիլիան Շելը։ 1933 1941 թվականին հայ թարգմանիչ Վազգեն Ամարյանը։ 1943-ին ամերիկացի երգիչ, պոետ, երգերի հեղինակ եւ դերասան Ջիմ Մորիսոնը։ 1955 թվականին հայ արձակագիր Լևոն Խեչոյանը։ 1960-ին քանդակագործ եւ նկարիչ Արմեն Աթանյանը։ 1978-ի այսօրն է ծնվել ամերիկացի դերասան Յեն Սոմերհոլդերը։ Այսօր դեկտեմբերի 8-ն է։ Տարվա ավարտին մնաց 23 օր։